Dáselo, yo Jamaica, Jamaica. Jamaica, Jamaica. Siempre que tú me ves, uh. ando con la combi entera. Ready para lo que sea, bebé. Baby, tú sabes que yo ando siempre con la cartera esto en la cartera, tera, baby, y esto se odio. Vamos a guayar la noche entera, tera. Baby, tú sabes que yo siempre ando con la cartera, tera. Dale, prende otro blog. Que creepy dentro de la cartera. Y si quieren meter presión, la herramienta está dentro de la cartera, beba, ya esto se odio. Vamos a guayar la noche Dile a toda esta gente que por mí el año 420. La moña violetas y En Enrola otro bate que llegó Clemente. Y métele con candela, Bonnie, métele con candela. El creepy en la cartera, billetes hasta en la suela, yeah. Baby, como la nota, trépate. Ella yo me arrebaté, yeah. La cartera Gucci o Supreme. Cabrones que me tiran y no tienen toque para subirse al ring. Hoy ando medio travieso. Tu mujer quiere de mi aderezo porque sabe que yo ando siempre con la cartera. Te dale, prende otro blow Que el creepy está en la cartera. Tera, y si quieres sentir presión, la corta está en la cartera. Tera, baby, y esto se odio. Vamos a guayar la noche entera. Baby, tú sabes que yo en el ambiente. Hoy se quema Ratagan Ali 420. Ando más azoto que los timbales de estos puentes. Bria, ya, ya. aquí prende el pili. Que de aquí salgo en el machi bien volado haciendo hueli. Aquí las moñas son verdes como el guasón y Harley. Hoy vamos a quemar todo el mundo a nombre de Bob Marley. La cartera en Luis 100% en piel. Y adentro tengo la moña, la paca y la cartier. Que tu gato lo coja suave y no se vaya a envolver. Andamos ready, no la dejamos caer. Another once again. Yeah, yeah, yeah. Por. Why oh yeah. Why oh yeah. Los blones, los canten que prendan los blones. Vamos a quemar como se supone. Aquí todo el mundo va a quemar. Pero ya, ya, ya, y pa'l carajo la mente sana. sabes que yo ando siempre con la cartera. Tera, dale, prende otro blow. Que el creepy está en la cartera. Tera, y si quieres sentir presión, la corta está en la cartera. Tera, baby, y esto se odio. Vamos a guayar la noche entera. Tera, baby, tú sabes que yo siempre ando con la cartera. Towers, White Star, Mambla, Romance again, 420.